Не боюся, мені нема чого сказати. І ні з ким ніколи не зустрічався. Після одруження ні з ким. І навіть не залицявся, і ніхто тобі не подобався. Ну, залицятися і подобатись. Тищенко задумався. Була одна історія, тільки якась кумедна іначе з фантастичного роману. Жив я в Москві в готелі Україна. Через півтори години мав виїжджати. І подзвонив телефон. Якась жінка чи дівчина запитувала Аркадія Дмитровича. Словом, банальна помилка. Я зараз і сам не знаю, як ми з нею розговорилися. Пам'ятаю, що на початку вона першою хотіла покласти трубку але номер телефону був той, по якому вона дзвонила. І розмова вилилася у щось таке і жартівливе, і серйозне, і сумне. І голос у неї був якийсь такий незвичайний, як у фантастичних фільмах, коли показують пришельців. Я так їй запитав, ви не Аеліта, не з Марса? Так каже вона, я з ІПК Марса. Що це питаю? Інститут підвищення кваліфікації і сміється. А швидкість руху вашої планети називає. І уяви собі точно. І запитує мене, звідки я. Кажу з Кілікії. О, сміється вона то ми з вами розминулися майже на 18 століть. Вас послав туди Троян, чи ще Цезар, Тіберій? Але я зараз спробую змістити сери за Анаксагором. Розумієш, ми базікали півтори години. Куди я її не пробував загнати? В які епохи науки витиснув із себе все, що міг. А ти ж знаєш, я напханий інформацією. І кожного разу вела вона легко, дотепно. Я зроду не зустрічав такої жінки. Ти ж її не бачив. То й що? Неважко уявити. У неї голос і ерудиція. І ти не запізнився на поїзд, не залишився. Ні. Дурень. Не може й правильно. Саме повії дзвонять по готелях. Як ти можеш? Як тобі не соромно, скипів Тищенко. Та повії тупі, як валянки. Неначе ти їх знаєш. Не знаю, але можу уявити. Я багато чого можу уявити чи й зрозуміти. Наприклад всю цю розмову ти завів, аби остаточно мене перетягти на свій бік, аби зберегти собі працьовитого і надійного, що не підсиджує тебе заступника. Адже знаєш добре, що в адміністратори я не захочу. Ого. Хіба не так? Так, але не зовсім. Бо чого б нам і справді? не порозумітися до кінця. Чого мають на нашому шляху стояти якісь дрібниці? Легше жити, коли все знаєш про товариша. Вибач, людина ніколи не може бути дрібницею. Це ти про того інженера? Неначе не розумієш. Давай поки що не чіпати цієї теми. Тобто ти залишишся на своїх позиціях. Бачиш, хочу піти тобі назустріч в усьому, але до певної межі. І таке годі сьогодні про справи. Давай про щось інше. А ті дві жінки справді гарні. Може, запросимо їх потанцювати, що ми в богателя з'їли. За теля тут без вас здерли місячну зарплатню правда. Вип'ємо ще по одній, і я підійду до них.